Hristos vaskrse. vaskrse. Neka mi još jednom na zdravlje i spasenje, ovo sabranje i ovaj blagoslov Boži da smo se sakupili u ovoj svetinji, ovaj vetroviti dan, ali je opet Božja ljubav koja nas je pobudila da dođemo, bila jača od straha i mrzovolje koja svakako napada stalno na svakoga od nas. A pošto sutra počinje veliki časni post, a bogoslužbeno već novi dan počinje večernjom službom, crkva je mudro ustrojila da uveče u ovu praštalnu nedelju se služi praštalna večernja služba gde svi mi koji dođemo na bogosluženje, nakon bogosluženja uzimamo oproštaj jedni od drugih. Najpre se poklonivši pred sveštenikom, zatraživši od njega oprošta i blagoslov, a onda i sa ostalima braćom i sestrama koje su tu došli. Tako da sa tim to nije samo moralni čin, to je čin upravo prilaženja crkvi, postajanja sličnim Hristu, da kroz oproštaj naše srce postane omekšano i sposobno da primi 300, da primi blagodat časnog posta. Tako će ovde u našoj, našem manastiru, u vašoj svetinji, večernja praštalna početi u 17 časova, kao i svake večeri, a onda ćemo onih prva, ona prva četiri dana velikog posta od ponedeljka do četvrtka služiti veliki pokajni kanon svetog Andrija Kritskog, time crkva želi što više da nas približi duhu posta, da nas napoji duhom pokajanja, jer u velikom pokajnom kanonu su izrazito pokajničke stihire i tropari i na svaki tropar radimo i po veliko metanije, da se i telesno i duhovno približimo tom osjećanju pokajanja pred Bogom pa će od ponedeljka do četvrtka pokajni kanon počinjati u 18 časova, a sredom i petkom će se služiti i pređosvećana liturgija. Videli ste, danas smo izvadili tri agneca, dakle jedan smo iskoristili danas i pričestili smo se, a dva smo stavili u darohranilicu i poneli u oltar i oni će tamo čekati do srede, odnosno do petka, kada ćemo ih upotrebiti da se verni narod koji ima potrebu za pričešćem više od samo nedeljom, a pogotovo u vreme častnog posta kada se i pripremamo i telesno i duhovno, onda nam je još više potreban gospod i još više se i, i udostojavamo po milosti Božoj da ga primimo. Pa će u sredu osvećena liturgija koja je u biti večernja služba koja se dakle, služi kao večernja na kraju koje biva sveto pričešće počeće u 3 časa popodne a u petak ćemo služiti ujutru oko 8 časova da bi mogli u subotu da se opet da se služi liturgija i da se opet pričesti raspored bogosluženja imate i na našoj grupi, a gledat ćemo da stavimo i ovde na oglasnoj tabli naše prodavnice da možemo da budemo u toku i da prisustujemo koliko vreme i volja dopuste. Tako, da se još jedno u Sloveniji da se sastajemo i zajedno prođemo ovaj tok posta i da zajedno i proslavimo svetlo Hristovo vaskrsenje. Amin Bože da.